боби чаҳорум баъд аз ин воқеа рӯҳи муқаддас исоро ба биёбон бурд то ки иблис ӯро биёзмояд давоми чил шабу чил рӯз исо рӯза дошт ва гурусна монд он гоҳ иблиси васвасакор назди ӯ омада гуфт ту писари худо ҳастӣ кӯ пас ба ин сангҳо фармон деҳ ки нон шаванд лекин исо ҷавоб гардонда гуфт не در نوشتجات گفته شده است که انسان نه فقط برای خوردن نان زنده است بلکه با هر سخنی که خدا میگوید سپس ابلیس عیسی را به شهر مقدس یروشلیم برده به نقطه بلندترین خانه خدا گذاشت و به او گفت تو پسر خدا هستی کو پس خود را از اینجا پایان پرتا آخر در نوشتجات گفته شده است که خدا به فرشتگان خود در باره تو فرمان خواهد داد و آنها تو را در بالای دستانشان خواهند برداشت تا که پایت به سنگ نزند. نه جواب داد عیسی چون که در نوشتجات باز گفته شده است که ما نباید خداوند خدای خود را بسنجیم. بعد از این ابلیس عیسی را به بالای کوه خیلی بلند برد و همه مملکت های جهان را با تمام شکوهشان به او نشان داده گفت اگر به من سجده کرده مرا پرستش نمایی همه این را به تو می دهم ایسا به او گفت دور شو از من شیطان چون که در نوشتجات گفته شده است که ما باید خداوند خدای خود را بپرستیم و فقط به او خدمت کنیم آنگاه ابلیس ایسا را مانده رفت و فرشتگان آمده به عیسی خدمت کردند. دیرتر یحیی را دستگیر می کنند و این خبر به گوش عیسی می رسد و او به شهر ناصره ولایت جلیل می رود. بعد برای استقامت کردن عیسی از ناصره به شهر کفرنهوم که در نزد کولی جلیل و در ناحیه زبولون و نفتالی جایگیر شده است می رود. همین طور سخنان اشعیا پیغمبر به عمل آمدند که گفته بود ای ناحیه زبولون و نفتالی در سوی کل در طرف دیگری دریای اردون جایگیر بوده ولایت جلیلی غیر یهودیان هستی مردمی که در تاریکی گناه زندگی می کردند روشنی درخشان را دیدند و بر آنهایی که در این ناحیه تحت سایه مرگ می زیستند روشنی درخشید از همین وقت عیسی به اعلان کردنی چنین پیغام خود آغاز نمود توبه کنید و از گناههایتان دست کشید چون که پادشاهی خدا نزدیک است هنگامی که عیسی در ساحل کل جلیل راه میرفت با کول تور انداخته ایستادن دو برادر شمعون که او را باز پتروس نامیدند و برادرش اندریاس را دید چون که آنها ماهیگیر بودند عیسی با آنها گفت آمدم مرا پیروی کنید تا به جای ماهی جمع کردن مردم را به شما آموزم در حال آنها تورهای خود را مانده او را پیروی کردند عیسی راه خود را دوام میداد که دو برادری دیگر یعقوب و یوحنا را دید آنها با پدرشان زبدای در قیق بودند و تورهای خود را تعمیر می کردند عیسی آنها را نیز دعوت کرد و در حال آنها قیق و پدرشان را مانده او را پیروی کردند عیسی به تمامی ولایت جلیل رفته در عبادت خانه ها مردم را تعلیم می داد، خبری خوش را درباره پادشاهی خدا اعلان می کرد و به هر درد و بیماری آدمان شفا می بخشید. از همین سبب آوازه او در تمام سرزمین سوریه نیز پهن می شد و مردم به نزدش همه دردمندان را که هر گونه بیماری داشتند می آوردند. در بین آنها دیوانگان، بیماران اپیلپسیا و شلها نیز بودند و عیسی آنها را شفا می بخشید. بنابراین مردم به نهایت بسیار از جلیل و ده شهر از یروسلیم و یهودیه و از سرزمین آن طرف دریای اردن آمده از پس عیسی می رفتند.